Oh, Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala ustartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio untan, bizi mugimenduaren garraioak lantaldearen berri ukanen duzue autori alternatibak badirela eta behar direla argi gera dadin. Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait behi. Eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joanden hilabeteko zonbait berri. Gaur egun, honegin ez, sorteon egan behar da dio piejabik argia astekarian. Hara, sustraikolinak laborari eta filosofo den piexabirekin egin elkarrizketaren zenbait pasarte. Zer erantzune maiten du piexabik, azkundea arazoa, ala aterabidea denez galdikiten zaiolarik? Azkunde ekonomikoak beti gehiago behar izatera daramala. Mendebaldeak, Europak, Ideologia bat sortu du eta bere izan da pentsamolde horren lehen biktima. Behiala edo garaian, ez ziren denetan berdin bestitzen. Etxean arkitekturak desberdinak ziren. Bakoitzak zituen bere usadioak, bakoitzak bere hizkuntza. Gaitzeko anistasuna bazen Europan. Baina gaur egun, Europa estandar bat daukagu planeta osora esportatzen ari den jendarte eredu asegaitz eta bulimiko batekin. Alabaina, baina, nun ditugu baliabideak? Mundu guztiak Europa jajunt batek adina kontsumituko balu planetak ezingo luke erantzun. Zibilizazio sautzaile baten parte gara. Ez dakigu behar izan tximpleak aseta aski esten. Gizateriarentzat ezinbestekoa bakointzak bere gosea berdintzeko nahikoa izatea da. Teilatu bat ukaitea, erituz gero sendatzeko para da baina kontuak ateratzen hasi eta lekutan gaude. Hori da azkundearen baitan dagoena. Horregatik azkunde ekonomikoa arazo bat da piejabirentzat. Ez ba gaude sekula satifos nola egongo da zuriona. Etengabe ari dira gure asegaiztasuna akuilatzen, eta hori sebera bihurtu dute pseudo-ekonomia baten motor. Euren behar izanei inolako mugarik jartzen ez dieten norbanakoek akuilatzen dute sistema. Hori ala, jendea goxe ziltzen denez baitez ez dago konponduta, baina bitartean gain kontsumoak ez dauka mugarik. Gure behar izanak determinatuak dira, baina gure baitan indar simboliko handia duenarekiko apetituak ez du limiterik. Horrek ez du zentzurik. Sumetasun zoriontsua behar dugu. Simpletasunean baino zorion handiagoa ez dago inon. Kontentatu gaitezen daukagunarekin, izan gaitezen zoriontsu daukagunarekin. Zergatik egin hainbestelan, behar ez ditugunak erosia alizateko. Zuri gaitzen, zordea, gizakiak fantasia asko txertatu ditu berez aski simplea den errealitatean. Pierre Habik dio ere gure errealitatea, elikagai eskasaren atarian egotea dela. Bai, eta hau gehitzen du. Nola nahi duzu gu osagarri honean izatea, etengabe lurrak hiltzen, ura kutsatzen eta airea kutsatzen ari bagiara. Gaur egun, honegin ez, sorteon egan behar da. Izugarria da, erabateko ilunaldi estrategikoan gaude. Delibero egokiak hartzen ez dituzten politikari ez jakinak eta gizateria manipulatua dauzkagu. Hala, elikagai eskasia noiz nahi etorliteke ez dagoelako bere autonomia alimentarioa behmatuta daukan populurik. Hortz, Pierre Rabiren humanitatearen zibilizazio haul eta hausko genean bizi garelako agian? Bai, hause dio Pierre Egitate bat da, kendu esantza argindarra eta komunikazioa eta zibilizazioa goitik bera amiltzen da apenas geratzen denez landa ere murik, ez da errekurtsorik. Hori ala deno, gizateriak asmatu duen zibilizazioa usko jena izango gara. Erregaiarekiko erabateko menpekoz da daukagu, horrek petrolioaren zeintzaren inguruko geopolitika determinatzen du, hortik gerrak sortzen dira, eta petrolio eskazia heltzean akabo besta. Horrek indarkeria basatia eta geopolitika hipokrita dakartza. Diktadore baten eriotzaren atzean gehien gehienetan daude petrolioa, zentral nuklearetarako errigaiak, gasa eta uranioa. Petrolio, argindar, gas eta komunikaziorik ezean haizea hartzeragoaz. Bitartean jabetzen zara Afrikan bizitzen segituko dutela, ez dutelako beren bizibilizazioa horren arabera eraiki, naturak emandakoaren arabera baizik. Horregatik itzuli behar dugu naturak emandakora. Natura beti erreproduzitzen da. Denbora eta gari ale bakar bat askidira gizateria osoa elikatzeko. Ez ahantz, bizitzaren potentziala izugarria dela. Gizateriaren tontakiria bezain batekoa. Aragi egunbaniagaz egindako lasainak, edo Europan neoliberalaren garaipena. 2008ko txailaren noita sortziko enbatak Periko Legaz kasetariaren iritzia argitaratu du. Periko Legazek, Marian Aldazkariko erredaktori buruak, Parisen eskandaluari buruzko eztabaida guzietan parte hartu du. Elikaduran eta gastronomian kasetaria ditua dugu. Perikolegas. Lugamako lankide ezagun honek, bere testigantzak ekarri ditu enbat astekariari. Hara hemen, nola bukatzen duen beraz bere elkarrizketa. Baina ez erreztaldatuko erritar kontsumitzaileak, laborarui zintzo eta tasuzko artisauaren lana aintzat hartu eta elikaduraren etorkizuna bere esku hartzen ez badu. Ez da egia, txerrien bazka denik errenta apalentzat eta jendarteko sektorerik aulenentzat den aukera bakarra. Denbora eta familien aurre beste molde batera berdira banatu. Jateari garantzi pixka bat gehiago emanez. Honen txedea biziza luze zorion eta osan txu bat izaitea baita. Elikadura egoki bat lor daiteke arrazoizko presioan. Honetarako etxaia etxipena da. Duela hainbat mendetik ona, nazio handien aurka erabakitzeko eskubidearen alde borrokan ari diren erri txikiak eh, badakite. Araber, laborantza gambara libre baten biltzen diren baserritarek, merkatuaren sanetara dauden sindikatuekin aurrez aurre eh, ezartzen dira, badakite hori. Aserre gaitezen plateran bertana. Askatasuna garaien arabera, fusilek edo bozek eh, maiten dute, eguna labana eta serdeskan ere lor daiteke. Jantake irabazi arte. Elkargoak zirkuitu motzen bultzatzaileak. Ondakinen birziklapena, ekosaren garapena, ekologia industriala, transizio energetikoa, zirkuitu motzak ez dira agro mugatzen eta ekonomia berdearen ere muguziak honkitzen ditu. Delako OCDE edo kolaborazio eta garapen ekonomikoaren erakundearen txosten batek azpi maratzen du elkargoen eginkizun garantzitsua abiaduraz kamiatzeko. zentzutasuna zure etxe ondoan mundializazio anonimoaren aurka? Zaldikiaren eskandalak, elikadurazko sare motzak berriz eguneratu ditu. Itxuraz, ez berritasun handirik, askoz ere gerla aitzineko ekoizpen eta kontsumoaren modu zaharren atzera egitea. Azken amarkada hauetan, desagertu ondoan, zirkuitu motzak berra dira AMAP edo baserri laborantza atxikitzeko. Elkarteen bidez, batik bat Frantziako egoekialdean, eskualdea intzintaria dena Frantziako iparaldean eta Alsazian. Parise eskualdea ez daugun biolaborantzan bereziturik hiri eta baserri arteko trukaketak gogoan hartuz. Baina zirkuitu motzak ez dira askurigintzan mugatzen ekonomia berdearen sail guziak esperimentazio gai dira gaur egun. Adibide bat zuren emaiteko. Parisi inguretako aglomerazio bat, delako agenda hogeita bat desmartza segituz, bere lugaldean ekoindustriak sustatzen ari da. Korrez eskualdeko pei jole bat erriak, egurxaria abian ezagidu, bere buru diabetasun energetikoaren helburua finkatuz. Bere aldetik, zendie de bos erriak, desindustrializazioak handizki kaltetuak, nahiko luke goimailako iraskaskuntzatik industrieko balio baliokate bat berreraiki. Bainan behar bada Genev irriak du sekulako txepulua eskaintzen. Energia birziklapena edo egitzasmo diriustatzeen ahloetan, zirkuitu berri garatu ditu. Lugalde horiek xeek ikertuak izan dira eta atera den txostenak erakustera emaiten du zirkuitu motzak oraino astapen urratxetan direla. Baina, oraiko garapen moduaren parean, zinezko alternatibak daitezke lugalde antolaketaren egiazkoa postu batzurekin batez ere epe luzeko tokiko estrategia batean kokatzen baldin bada. Eskaera publikoa, tokiko elkargoek funtsesko zerregina badute abiatura horren aitzin arazteko. Txostenaren arabera, elkargo baten esku hartzen sailguziak, zirkuitu motz politikaren abia puntua osa dezakete. Garapen iraunko ha, ondakinen bizirka aprena, eko sareak gehiagotu, tokiko enpeliguak, ekologia industriala, elkartasunezko garapena, transizio energetikoa eta bar. Txostenaren eratzaileek azpimagatzen dute zendie herriaren kasuan, biomasasko sustegian eman inbertsio publikoak dutela gutizia sortu eta hasteko gutieneko izaria segurtatu, Urbileko eredu energetiko bat plantan jartzeko. Baina ohartzen dira, merkatu publikoen arautegiak debekatzen diela tokiko eragileak lehen estea. Hala ere, elkargoek beste aterabideak badituzte. Ala nola, sare motzen laguntzeko lurzoruaren legea erabili, edo antolaketa eskemetan edo lehentasuna emanez, formakuntza eta sensibilizazio ekimenak, proiektu egituratuak, sareak, logistika, azpiegiturak, diruiturriak eta abar. Txostena, gobernantza molde berri batzunen alde agertzen da. Elkargo publikoak, proiektu eraikitzaileak izan baino, batez ere proiektuen gauzatzeko errestatzaileak dira. Txostenak gomentatzen die esparru ekonomiko, eragile eta jenarte zibilarekin harremanetan sartzea. Gainera, zirkuituak abiatu ondoan, horien jarraikiaren garantziaz asolatzen da. Hatik, txostenaren autoreek, onartzen dute ahalegin guziak nazio eta europaren hautuen menpeko direla. Eta gehitzen dute, gurea den sistema mundializatu hontan, ingurumen eta gizarteko kanpoko ondorioen bertokiratzea, hobiki kontuan hartu behar ditzatekela. Irratiak bere web aipatzen du zanfaja dokumentala. Gain kontsumoari doan dokumental hau zinez harrikarria da. Gain kontsumoa ezagutu nahi dutenek, hots, ekosistemaren jasangarritasuna muga gainditzen duen baliabidean ustiaketa ezagutu nahi dutenek aski dute hemen klikatzea. ubbikoitza.argia.com maratsoa, multimedia maratsoa, bideoa maratsoa gain kontsumoa. Kapitalismo mugagabearen ezaugarria den gainkontsumoari buruzko irudiak Samsaha filmeko pasarte batekoak dira. Bost urtetan eta bost kontinenteetako hogeita bost egialdetan grabatu dituzte irudi gordin bezain harrigarriak. Jasta beraz hitzik gabeko meditazio edo gugu hau argiaren webgunera joanez. ez. Notre-Dame de Land bred hiri taldeak egin kantua. Parada on bat duela berroi urte eraiki nahi den aireportu proiektuaren kontrako argumentu handana baten ezagutzeko. De la forêt de Rouen, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes. Ça mène, toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main. Expulsion du terrain, l'avion décollera demain. Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de pourris, à la pote de Vinci Leur bande de technocrates, social-démocrates Sur nos terres, pas des pas de béton pour ces gros bords habit de spéculation, t'as réfléchi et ton pognon Jamais nous nourrirons nos gosses Face à vous, on restera féroce L'heure est de retour à la terre Expulsons leur bande mensongères Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Leur bande de lâches Soldats des mégalos Prêt à gazer des vaches à coups de taser et lacrymo Sans pain sans travail sans armes Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes Des sabres de peuple et des curés Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé On va rien lâcher, on plantera des patates On te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Face à vous, de dangereux terroristes, armés de bon sens, de palettes et de vis, qui jettent des poireaux à la figure. Pauvres flics, tout proche de la bavure. Ici, tout le monde est solidaire, la ça tient bon et ne lâchera pas l'affaire. Ici, tout le monde est solidaire pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes Quel est le trou de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge ce là Hemen dugu Ivan Grosier, biziko garaioak lantaldeko kide bat. Az, ahatsalde hon, Ivan. <laughs> maielen, eta mil esker bero-bero bat eh, gomitaren zat. Plazerekin. <laughs> Orduan, lantalde horren eh, berri emanen eh, diguzu. Zer da biziren autoari alternatiba edo garaioak taldea, beraz? Azteko, azpimaratu nahi dut, iparaldean, pertsonen garraioa berotegi efektuzko gasen izurketa lehen arloa dela. Beraz, bizilen sortzeaz geroz, otoari alternatiboen atxemaitela gure lehen tasuna da. Bizi garraioak taldearen erbuloak, lehenik garraio modu aktibikoek bultzatzea, oine zibiltzea baita ere txirindula, eta bigarrenik garraio kolektiboek bultzatzea, lehen bailen otoparketatzea, autobusak eta treinak, baina biztan da, ahatseterik ez. Amarkide gira, lan talde horietan, eta hilabetero biltzen gira, baina gure taldea deneri idekia da. Zer egin duzue, urain arte? Lan anitz egin dugu, baina bi adibide berezi aipatu nahi ditut. Lehena otubusari buluz, Bimila bederatziko agorilan, Bayona Angeluri lotzen zuen autobusei erreserbatua zen lehen bidearen defendatzeko mobilizazioaren antolatu dugu. Ta gaur egun, denek onartzen dute autobusei erreserbatuak diren bideen aterabidea ideia ona dela. Bigarna txirindulari buruz, txirindulari buruzko erritar diagnostikoarekin, eta ene ustez gure egin kizunik handiena da. Zer zen eh, txirindulari buruzko herritar diagnostiko hori? Ez duzu zagutzen. <laughs> Entzule entzat, esplikak duzu. Ba, bimila eta amareko udaberrian, inkesta handi bat egin dugu, milako bat txirindularien erantzunak lortuz, iliguneko berogoita amargune arriskutsu identifikatuak izan dira, eta gune horien gatik argi da eguneroko tasunean txirindura erabiltzea zailago dela irigunean. Gule diagnostikoari esker, akba erri elkargoak bele txirindura planoa elaikitzen ari da. Erraiten alduzu bizi garaioaren ahloan iparaldeko aktore ezagutu bat bilakatu dela, beraz? Bai, egia da. Kolektibitate ainitzekin lan egiten dugu garraio alternatibak bultzatzeko, Iriekin, erri elkargoekin, baita ele kontseilu oroko garekin. Zer proiektutan adizidezten gaur egun? Gaur egun, eta lanela otobusez edo treinez joaiten banintz, kampaina animatzen jarraitzen dugu, zoazte bizi webgunerat gehiago diakiteko. Ta gaur egun ere, krono bat eta bi otobusaren bakarrik izanen dira bidei buruz eta PDU-ri buruz diren konzertazioa bilkuretan parte hartzen dugu, egiazko txostenen ikerketa lanak dira. Bermaneran, oto partekatzeari buruz kampaina bat hasi dugu, gai hori buruz badugu galdezka labur bat topagune jendetsuetan erabiltzen duguna, jakiteko ea jendeek oto erabiltzen duten. Azkenik, Biarritzeko eriko etxearen gainean presionea atxikitzen dugu, bertako hauza den didie borotrak, txirindula bidei buruz bimila ama bian egin zituen ere Ederak gauza ditzan. Bizik txirindulari buruz biarritzen eramantzuen zuen kampaina azpimarra da ez? Bai, biarritzeko kampaina, eurisitu baten adibide ona da. Zergatik? Duela hil urte hasi zen kampaina hori, 2000 marrean bizik egin duen txirindurari buruzko erritar diagnostikoak gaitxesten, zuen biarritzen txirinduraren zat ez zela antolaketa izpirik ibilbide mailan. Biarritzeko hauzapezak ez zuen nahi ukan bizirekin topatu. 2000 ameikako urrian hauzapezarekin topaketa galatzeko, irati hausokan gelan, otoaren xailoina kari, bizik banderol errailoin bat zintzilikatu du, bertan irakurtzen zen, txirindura bide antolaketa bat ere ez biarritzen, normala ote da hori. Zonbait egun berantago, lehen hilabaztea guretako, erriko Etxearen izenean, Michel Venak, hausapez ordeak, errebitzen gaitu. Ondoko hilabetean, bimila ameikako azaroan bizikleta famatua, bizikleta kampaina zinerat eraman dugu biarritzen. Kampaina horren helburua zen, umorearen bidez, erakustea, zein zaila eta arriskutsua den txirindulaz zatea biarritzen. Bimila ama biko urte astapenean, bigarren irabazte bat, Biarritzeko erriko kontseiluak bozkatu du txirindula bideen lehen antolaketa erabaki bat. Bainan, urte bat berantago, deus ez da egina. Nola bukatzen da istudio hori? Zer eginen duzue? Ba, dudalik gabe azken finean hilabaziko dugu. Bainan, bizik proposatu du FUBeko Federazion des de la Biciklet Elkarteari Biarritz hiriaren autagaitza 2000 ama iruko hiltze erdoildua xariaren zat. Zer da hiltze erdoildua xari hori? Hiltze erdoildua, le klurruie franceses, urtero fub elkarteak, ehun lau rogoi eta hiru elkarte biltzen dituena, frances estatu mailan hilze erdoildua xariekin argi usten du, zein irik dituen txirindula bideen antorakuntza mailan eskasak. Aurten, ama amailuan, biarritz hautatua izan da, hiru finalistetan parte hartzeko. Beraz, apidilaren ogoian, emaitza aukenen dugu, eta espero dugu, xari hori biarritze bultzatuko du, zerbait egitea laster txirinduralen alde. Bestenaz, behar ba, guaurrek bideak idekiko ditugula jarritzen. Iduridu bizi hainitz kezkatua dela txirindularen gaiarekin. Zertako hain garrantzitsua da? Eta zertako ez da bakarrik hiritaren kezka? Txirindula ez da bakarrik irrialentzat. Txirindula denen gaia da eta denentzat da. Bizirentzat, helburua ez da autoa behar dela arras baztertu txirindula elentzat. Baina importantea da azpimaratzea, otoz egiten diren toki aldeketen erdiak ilu kilometro baino tipiagoak direla. Usu, otoz egiten dituku ilu kilometro horiek. Alta, ilu kilometroak txirindulaz ama bi minutaz egiten dira. Txirindula garraio molde merke bat da, ekologikoa eta osagarrialentzat ona. Bai irian, bai eta ere barnekaldean. Nork parte hartzen ahaldu talde hortan eta nula? Jadanik errandut bezala, garraioak taldea deneri idekia da. Laguntza eta laguntzaile guztiak ongi etorriak dira. Parte hartzea handituz dugu lortuko lan arlo berri batzuren idekitzea, garraioaren inguruan euskoaregi osoan. Eztea lantalde hori kostaldeko hiri handiei lotua den egoera bati erantzuna amaiteko egina? Egia erran, begiz begi, biztanda ez, ez, eta hori errez ulertuko duzue. Petroleoaren presioan igaitearekin eta aldaketa klimatikoaren borrokatzeko premiarekin denek barnikaldeko baita ere kostaldekoek interesa maiten dute otoari alternatiben garatzeko. Biziren garraioak lan taldeak, kostaldean hainitz lan egiten du, zeren angoak ditu berekide gehienak. Bainan beste lan arlo batzuk orainu idekitzekoak dira euskoalerian gaindi. Adibidez? Adibidez, Bayona eta Garazin artean tren eskaintza haunditzea. Adibidez, kanbo, ustaritze eta baiona artean zerbitzu mailan haundiko lineak garatu. Adibidez, txirinduraren erabilpena eskualeri osoan aitzinean eman. Adibidez, auto erabilzea erabiltzea errestu. Hortako, biziko garraio lantale beharko da indartua izan eskualeriko dekoak diren pertsonekin. Azken hitz bat bukatzeko? Bai, plazerekin trena, autobusa, txirindula eta autopartekatze bezalako alternatiben euskualeri osoan garatzearen alde alizan nahi duten guztiak gomitatzen ditut, bizi garraioak lan taldearekin harremanetan sartzera. Eta gehiago diakiteko, dianan ikerrandut, baina zoazte, bizimugi.eu webgunean. Mil esker. Mil esker zuri. Ongi etorriak, jaira, mezikar eta euskalduna, euskal herria mexiko, azkatasuna zaunan, bellako, el mutante musical, Nelson Noiz, ez nebelza, kateri gabeko mundu baten alde borrokar Ongi etorriak, ana jaira, euskal herria mexiko. Esta noche, de fiesta, morena. la rumba está buena. Hay que eskuekin itxua bailitzan Beti intitzen dudena Eskuekin eskuekin genuen bizitzan Izegitea da zaiena Sentimendu iraukorra desiatzeko Aserako plazedura eskuratzeko Eskuekin eskuekin perekatutako Amodioaren zako Baila morena, kerako zaila zerko zorrela Medere kanela, kete para tibiena Chequera, baby, me gusta como lo mueves así Te gusta como lo haces, esto se dice Te gusta cómo suenan estos monos en estéreo. Quieren escucharlo, pero es todo un misterio. Hemos dejado los prejuicios en el cementerio. Porque mi equipo, vaya que le mete a la serie. La gente se pone caluroso con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso. Conexión México, País Vasco, haciéndolo grandioso. La negra tiene un Eskuekin eskuekin itxua bailitzan Beti ukitzen du dena Eskuekin eskuekin keinuen bizitzan Itzegitea da zaiena Sentimendu irakorra desiatzeko Aserako plazerura eskuratzeko Eskuekin eskuekin perekatutako Amorioaren zako Zerrekin egin gozaio balen guzirara Zerrekin egin gozaio bakitzan a Sexual Esta noche. se pelea, toditos envenenan. Naciste en esta una lucha que ella pierda. No haré ni hombre que a ti te detenga. Cuando vuelas a mi lado, me siento en las estrellas. En mi corazón existe solo ella, caminando por la vida de toda la madrella. Nadie como ella, te quiero mi morena. Lucha por su gente, siempre va de frente, usando su mente a contracorriente. Para mi morena, cuando se eleva y vuela y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena vuela de Bolívar su energía día, pa' abajo, pa' arriba pa' abajo, pa' arriba. itzorduak. Atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Euskal Iratietako entzulek, hilabeteko ilugarren asteren guziz, zazpieta igoiti baute parada eh, arlo ekologiko eta sozialeko gaiak eh, entzuteko, eh, jogaturik eh, baitira hainbat berri eta itzordu eta gai nagusi. Beste parada eskaintzen daut zeu, oai biziren webgunean, azpimartu ginen behaz pikutara aldizkaria, bizik eiten dien aldizkari bat, horre dena eskorazina da, fanzin moduan eran nahi baita marraski, testo elkarrizketa, more nasten ditiela Eskura gari duzie, bo hainbat eh, gune publiko taberna eta baina ere biziren eh, webguneana, aipatu gina utzien, eh, azken uh, ale hori gaur egundua izan da, eta publizitatea, eren munduko gogoeta bat bada, elkarrizketan nagusi batekin, eta alako mesu berezi batzu gogoetatzeko zera duen egiazki publizitateak gure gain, oran irudian badira jostuki gogoeta horiek ikusteko, senditzeko, batzu badira ere azken berritasuna sartua dena hor, lurberiko zaldi nasi edo aragi nasi horren ingurukoak. Bestalde ere, hainbat itzordu bat uzie hortan, ondoko hilabetetan izain dien ekitaldi, pesta eta azpimeratuak okaintu zie. Beraz, bizimugi puntu eun, ikus eskuinaldean bauzi hor hainbat irudi badira eta pikutarat ikusko gertzen, eta gozazazie. Thank Astezkena, apirilaen, hogoita lauan, arratseko sortziak eterditan, doni bane luitzunen, portuan den sardin erretegiko gelan. Krisia edo jendarte aldaketa, kasetaria eta nola aberatsek planeta suntzitzen dute liburuan idazlea den Erve Kempfen itzaldi publikoa. Eta krisiari buruz gure buruari historioen kondatzeaz gelitzen bagina, zuzenean ikus dezagun pausatzen zaukun arazoaren muina. Biosferaren mugak onkituko dituen lehen jendarte belaunaldia gira. Krisi ekologikoa dela eta garapen ekonomikoa mugatua da eta baliteke gelditzea eta tipitzea herri aberetsenetan eta bareatzea eta gelditzea garatzen ari diren herri pobreetan. Beste molde batez erraiteko, iparriko herriak etengabeko pobreze fase bat ezagutuko dute, hara zein den dato zen hamarkaden horizonte politikoa. Gure buruzagiek ez dute egoeraren lagitasunaz kozintzea hartu eta molde arriskutsuan atera bide arkaiko batzuri lotzen dira. Balia bideen agortzearen aurrean, zer garapen ereduri buruz behar ginukea biatu? neuritsuago, zuzenago eta oldarkor tasun gutiagoko mundu berri baten sortzean, zertoki hartzen aldu Europak. Mende baldearen bukaera munduaren sortzea. Argitaratuz, Erwe Kempf kasetariak bizitzen dugun mundu mailako momento historiko honen ulerpen giltzak eskaitzen dizkigu. Apirilaren hogeita seian, ostiralarekin, arratseko sortzietan, Baionako gaztelu berriko iuteko anfian, polber plazan, gehiengo irabazi baimendua mintzaldia. Europe Ekologi Leverreko eurodiputatua eta Jodi Noir eta Sovan Lehiz kolektiboen sortzaileetarik bat den Karima Deli eta Corinne Morel Darle kak berrogei ko aholkulari oia eta gaur egun ezkerreko alderdian ekologiako idazkari nagusia eta ekosozialismorako jahaldien animatzailearekin. Aldi berean aldarrikapen sozialista eta ekologikoa den gehiengo irabazi baimenduak edo gib mugak ezagin nahi ditu neuri gabekeriari geldi erraiteko. Kontsumitze aganditsuak mugatzeko, Berlintasun sozialak murrizteko eta gure gizartean birmoldaketa ekologikoen dirustatzea laguntzeko. Gib, gehiengo irabazi baimenduak, jadanik izan da gure historia horbilean eta ez erri hain kolektibistan. Irabazien mugatzea, estatu batuetan ezagia izan da mila bederatziun eta goiti, Oinarrizko hein gainditzen zuten irabazien heinari diru hartze azkar bat eginaz. Gaur egun parean dugun urgentziak ekologiko eta sozialak ez hau berriz agerian ezartzen digu Europa osoan eta munduan. Bizi mugimenduaren sortzigarren emankizun hau bururatu da. Entzuleer hitzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren hugoian, astelenarekin arratseko zazpietarik goiti. Aldi honetan, ble elkartearekin, laborantza biologikoa eta uraren arteko ahemanei buruz, arizanen gira. Anartean, berri gehiagorentzat gure weburria ikus lasai bizimugi.eun. Bizimugi.eun. irratiak guri irratiarekin, saran, laro gaita markakotz bost. Zugana, Manuela, noanian pentsatu. Uste dut ninduala Deabruak tentatu Ikusi bezin egin Naizena moratu Ojala espazinen Sekulan agertu Amorioz beterik Esperantza gabe Zergatik egin zinen bihotzonen jabe Zukesan behar zenduen Hemen dikan alde Egiaz ez naiz ni Bizardunen Barkatu behar dituzu Nere erkeria Zure begira daude Nere bi begiak Garbi, garbi esan dizu Nere ustez egia Zoraturikan nauka Zure arpegiak gabean ibili naiz Guzizko ametxetan Donosti mengoela Andre Marietan Eta ikusi nuela Herri hartako plazan Erdian zebilela Manuela txu Da la cocina, penetra en el área, baila, desenfádate, monta una juerga. Euskal Iratiak. Garelako. Baiogiko kulturaldia! Apirilaren ogoita batean, Baiogiko biletxeko zine gelan, bostetan, Polako, urrezko gizona, hainbeste pika guztan energia. Domingo Ibarburu antzerkia. Pantzo garaiak idatzia. Usatzen zaitut, Patrik? Ez dakit, amari behar dakot gare. Armendaritzeko elgarrekin taldeak emanik, beren bira mundiala baigurin aseko dute. Ameriketara joan aintzin. Ez zuten jakitaren beharrik. Ondotik, jateko eta edateko. Basaizeak antolaturik. coçará. bat batean Dana gelditzen da Dana giiltzen da da nire aurrera Izalen artetik agertzen zara agertzen zara da duzu Da erotzen naz Zure lantza beroa Zure lantza eroa Eta gure gorputzen Ota bestearen kontra Mila Euskalduna girelako? Belaino antzerkia Belaino? Antzerkia eta bideoan ahasten dituen EHZ-etako sorgin proiektua espaduzue ikusia Kasu-kasu, azken zorduak Apirilaren ogoian, larun batez, gaueko sortziak terditan miarritzen Misambu gaztetxeak antolaturik Azken aldikotz ez utxegin, behelaino, euskal Euskal antzerkia. Euskaldunak girelako Apilaren ama bosta asteleina agur eta ungi etorri onda iziela saio juntarat Kantu xapelketa bai nola zez Euskal Iratiek e, kantu xapelketa elkartearekin antolatzen dugun